цэнтральны архаічны міф, у якім сонца галоўная дзейная істота, умоўна можна назваць нябесная сям'я. Сонца і месяц, ідэальная шлюбная пара, нявеста і жаніх, муж і жонка. Сонца ўвасабляе жаночы пачатак, месяц мужчынскі. У калядных і валачобных песнях сонца гаспадыня, месяц гаспадар, зоркі іх дзеткі, а іх церам ідэальна ўпарадкаваны сусвет. Месяц Бог велеў свяціць уначы, покуль сонніка спачывае. Толькі месяц вельмі гультаяват. Ён кепска свеціць. Затое Бог велеў, каб ён кожныя чатыры нядзелі перараджаўся. От затым ён адну нядзелю малады, другую расце аж да поўна, трэцюю поўна, а чавёртую зусім прападае. А яшчэ ходзіць у народзе меркаванне, што Бог, калі месяца старэе, крышыць яго назоры. Адзін кавалачак кладзе ў дзяжу на закваску. Зоры ападаюць туды, з іх пачынае рабіцца рошчына, цеста падыходзіць і пераліваецца цераз край. Гэтак і нараджаецца месяц. У гэтых паданнях яўна праведзена тэма пакарання месяца праз пазбаўленне яго цэласнасці. У чым вінаваты месяц? Цс. Вінаваты ён у тым, што заляцаецца да зарніцы. Зоркі венеры ў яе ранішняй або вечаровай бачнасці. Яна асвеціць вельмі ярка і ў гэтым, безумоўна, канкуруе з сонцам, якое або ўжо заходзіць, або яшчэ не ўзышло. Гэта адпавядае перыядычнаму збліжэнню венеры і месяца пры іх руху па нябеснай сферы. Такая сітуацыя адлюстравана ў зачынах некаторых калядных песняў ходзіць паходзіць месяц па небу, кліча-пакліча зарус з сабою.